Bai hori da, eh, salatzen duguna da e, beti bezala eta kasu batzutan modu txarrago batez ere segitzen dutela neurri bere ziguziekin gure kontra, presoen kontra, baita ere jeslarien kontra eta azkenean etorri gira salatzera oso ondorio larriak dituztela eta uh, lehen mailan guretzat uh, familientzat. Eta ipatzen direlarik, e, baldintzak gogortzen direla, nola, nola ikusten da hori, nola jerazten dira, ber, ba, prozesuan e, direlarik azken urteetan, egoerako, egoera okartu da, benantze mailatan. Gehien nabaritzen den mailan da urrunketa. Eta joan den astean eh, aurkeztu dugu beteko bilana, balantzea, eta irakusten duguna da naiz eta presoen kopurua pixka treisten ari den, zenta presoa initz uh, kondena bukaerara heltzen den, uh, ala ere gero eta urrunago direla. Eta honek dituen ondorio uh, larri guziekin, bai, familienzat bidaiak, ekonomi, Eh, maia ekonomikoan, eh, maia fisikoan eta abar bai, istripuak ere, aurten sortzi izan dira jadanik, baina baita ere beste maia hainitzetan adibidez, gero eta urunago, gero eta bakartuago, eta gero eta eroso gehiago jasan behar dituztela. Adibidez, emaiteko adibide bat, momentu honetan eh, Marseillean, borrokan dira oso baldin dituztela, holako kasuak, Gero eta gehiopizten dira, hola neurtzen dugu. Preso gaixoak ere badira, horiek e, hartu ziren epskat aldahi bezala momentu batean, eta egora, azken finan ez dago betu, zer ikusi da kasu ba, bakan batzuetan beraz eman erabaki batzu bola epskat askatza, baina bestenaz, egoara txaja da amaika preso Bai, hori ere, eh, erakutsi dugu, eh, baditugu, datu zehatzak erraiteko txartu dela egoera. 2000 amaika arte, onartzen ziren, oztopo hainitzekin, ala ere onartzen ziren askatasun eskaerak, larrike eridiren entzat, bil mila eta hamaikatik, hamalau eskaira egin dira, bat onartua da, gero uh, anulatua izaiteko. Prezeski haipatzen da, badutela lekuko haute ere bai podere bat, hortan eta tukiko jendeak ere, ze leginen zenuk ezuk ebe uh, jadanik urratx uh, eh, handiak egin dira, ofan, eh, batez ere iparaldeko maia zarin ize, uh, uh, denak agertu ziren ekainako manifan hori urratx polita izan zen, gure ustez. Uh, hartu behar da gai hori eta eta ahalik gehiena ekarri instituzio uh, uh, eh, soberan da injustizia hori ez gira, ez bataiatzen ari eh, favore batzu lortzeko eh, da gure bizitzarekin jorasten ari direla eta haute txioiak eta baita ere beste eragile guztiak eh, hartu behar dituzte haien maian mailan diren modu guztiak zerbait aldarazteko. Eta ala ere, zehaztu behar ez dela bakik legea aplikatzea gale egiten dela kasu askotan? Ez kasu batzutan bai, eta hori, eh, debate hori eh, badugu askotan eta oso interesantea da. Legea ez da beti justiziaren alde, eta guk eskatzen duguna da justizia. Beraz, maia hainitzetan aski dute legea errespetatzea, dibidez eh, direnen kasuetan, baina beste maia hainitzetan ere, haien legeak edo haien lege bereziak, eh, adibidez, eh, nazioarteko gomenzio eta hoien guzien kontra joaiten dira eh, ola zen adibidez parrot doktrinaren zat, eta ola da beste neurri, hainbat neurrian zat, eta kasu honetan, biztan da, justizia da eskatzen duguna. Etxeraten uh, eh, urrengo pausuak zein izanen dira hor, bilana atera duzue, ekimen hori bada ondotik zer izanen? Ebe, espero dugu hor, uh, ia ego sortu da presoen mugimendu berria, montatzen ari da ipar zerbait sortuko da udazkenean zehar, eta espero dugu uh, berriz ere indar uh, uh, bat egitea uh, hortan segitzeko.